Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը այսօր կդառնար 60 տարեկան։ Միջազգային հանրությունը պետք է շարունակի աչակցել ԵՀԿ Մինսկի խմբի խաղաղարար ջանքերին։ Հանրապետությունում նախատեսվում է կիրառել փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ջրաչափական մշտադիտարկման կենտրոնացված համակարգի ներդրման ծրագիր։ Արցախում գրանցվել է վերին շնչուղիների Սուր վարակի հիվանդությունների աճ։ Ֆահրադին Աբոս Զոդային Ադրբեջանին հանձնել է Ռուսաստանի կողմից միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտումը։ Բերձորում հանդիսավորությամբ նշվել է Արցախ Բունյաթյանի ծննդյան 80-ամյակը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Հայաստանի ազգային հերոս եւ Արցախի հերոս Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան 60-ամյակի արդիվ հանդիսավոր միջոցառում է կայացել Պաշտպանության բանակի կենտրոնական պաշտպանական շրջանի զորամասում, որը կրում է Սպարապետի անունը։ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրվան նվիրված հանդիսավոր արարողությանը ներկային Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Արցախի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, պետական այրեր Վազգեն Սարգսյանի եղբայր Արամ Սարգսյանը, զինակից ընկերներ, ազատամարտիկներ ու դպրոցականներ։ Նախքան հոբելյանական միջոցառման բացումը ներկաները ծաղիկներ եւ ծաղկեպսակ են դրել Վազգեն Սարգսյանի կիսանդրու պատվանդանին։ Այնուհետև հանդիսավոր միջոցառումը շարունակվեց շարահարապարակում Արցախի հանրապետության պետական օրենարգի հնչեցմամբ։ Բացման խոսքում Պաշտպանության բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը կարևորել է Վազգեն Սարգսյանի բացառիկ ներդրումը հայոց զույգ պետականությունների շինարարության եւ Արցախյան ազատամարտում տարած հաղթանակների կերտման գործում։ Եվ սպարապետը նրանցից մեկն էր, ով քայլ առ քայլ երկիրը բարձրացրեց մի նոր, ել ավելի բարձր հարթության վրա։ Եվ ասում է, յուրաքանչյուր ժողովուրդն իր պատմության ընթացքում գոնե մեկ անգամ իր գրևը պիտի միջև վերջ տա։ Այս տողերի հեղինակն աշխարհում մեր տեղն դերը հաստատելու միտումով էլ գնաց կենացում մահու կռվի, գնաց ու ձգտեց այդ հավատանքին, որ 21-րդ դարը անկասկած մեռն լինելու։ Իր ելույթում նախագահ Բակո Սահակյանը նշել է, որ Վազգեն Սարգսյանն այն բացառիկ ռազմական, քաղաքական ու հասարակական գործիչներից է, ում կհիշեն սերնդակիցներն ու սերունդները, որպես անznազոհ ու անznվեր ընկերոջ, հրամանատարի, որպես խելամիտ ու բանիմաց ղեկավարի, առաջնորդի, որպես մեծ հայրենասերի եւ սպարապետի։ Մարդով ապրեց որպես իր ժողովրդի նվիրյալ զավակ եւ արեց հնարավորը հանուն հայրենիքի ազատության ու պաշտպանության, անկախության դառնալով հայոց նորագույն պատմության կերտողներից եւ իր անունը հավերժ թողնելով մեր հերոսական տարեգրության մեջ։ Նա իր արած գործերով, իր ապրած կյանքով իսկապես նման է լեգենդի, լեգենդ, որը կմնա դարերում միշտ ոգեշնչելով ու դաստիարակելով սերունդներին, տանելով նրանց դեպի նոր հաղթանակներ։ Զորամասի հրամանատար Արտյոմ Առաքելյանի համոզմամբ Վազգեն Սարգսյանը հայոց նորորյա ազգային ազատագրական պայքարի խորհրդանիշ է։ Վազգեն Սարգսյանի կերպարում անթղված է մեր ժողովրդի հերոսական ներկան եւ հավիտենական պայքարի գաղափարը։ Նրա ներկայությունը թևավորում եւ ուժ է տալիս զինվորականին ու բանվորին, մտավորականին ու գյուղացուն։ Նրանց միավորում հայրենիքի փրկության դրոշի ներքո։ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան 60-ամյակի նվիրված միջոցառումը եզրափակվեց զինվորական հանդիսավոր քայլերթով ու շարահարապարակից Սպարապետի անունը կրող զորամասի դրոշի դուրսբերման արարողությամբ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Տարածաշրջանային այցով Ադրբեջանում է ԵՀԿ գործող նախագահ Սլովակիայի արտգործնախարար Միրոսլավ Լայչակը։ Նա հաջորդ շաբաթ կայցելի Հայաստան։ Երևան եւ Բաքու այցերի շրջանակում ԵԱՀԿ գործողնախագահը մտադիր է քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Հարավային Կովկասում դեռևս հարատևող աշխարհակաղակական եւ անվտանգության ռիսկերը շարունակ մարտահրավերներ են առաջադրում մեզ, որոնք լրջորեն խաթարում են մեր բարեփոխումների ներուժը։ Այս մասին Եվրախորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ելույթ ունենալիս նշել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Միջազգային հանրությունը պետք է շարունակի աջակցել ԵՀԿ Միսկի խմբի խաղաղարար ջանքերին, հատկապես այն հստակ ուղերձով, որ ուժի կիրառումը անթույլատրելի է։ Համոզված ենք, որ հակամարտության լուծումը ենթադրում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հարգման անհրաժեշտությունը։ Այս լեռնային տարածաշրջանի մարդիկ ավելի քան 2 տասնամյակ ապրում են դեֆակտո անկախության մեջ։ Այնտեղ այսօր կա մի երիտասարդ սերունդ, որը չի պատկերացնում որևէ այլընտրանք անկախությանը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե Ադրբեջանում ունեն լուրջ մտեցում Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ բանակցային ճանապարհով կարգավորելու ուղղությամբ, ուրեմն պետք է գիտակցեն, որ Արցախը պետք է լինի բանակցային սեղանի շուրջ։ Անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը նման կարծիք է հայտնել մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի նախագահ Թևան Պողոսյանը։ Եթե ոչ, ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, որ Ադրբեջանը չունի ցանկություն Արցախյան խնդիրը լուծել խաղաղ ճանապարհով, ասել է փորձագետը ունեմ սովորություն հավատալ շատ Հայաստանի ներկայացուցիչներին եւ որևէ մի առիթ չունեմ այստեղ թերեհավատ մնալու նա որ Նիկոլ Փաշինյանը այն մտածումը, որը բարձրաձայնեց հատկապես Իրանը պատասխանելով հարցին, ասաց, որ դա է լինելու է հանդիպում առանց օրակարգի Բացինյանից, որ ոնց պետք է աշխատենք Արցախի սուբյեկտիվությունը բարձրացնելու եւ հրավիրելու, եւ եթե քննարկելու եմ հարցերը, ապա լինելու է դրա մասին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման առումով Ադրբեջանի համար անշուշտ խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարածքների վերադարձի եւ ընդհանրապես ինքնավարության եւ տարածքային ամբողջականության մասին է։ Հայաստանի դեպքում դա ընկալվում է այլ կերպ։ Խոսքը ինքնորոշման եւ մարդկանց ազատ կամքի արտահայտման մասին է, որը անհրաժեշտ է գործընթացը առաջ տանելու համար։ Այս մասին նշել է ԵՀԿ Միսկի խմբի նախկին ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը։ Նրա խոսքով այս երկու տարերն էլ պետք է քննարկման մաս լինեն եւ ոչ միայն անհրաժեշտ է քննարկել խաղաղապահ ուժերի հարցը, փախստականների եւ ներքին տեղահանվածների վերադարձի հարցը։ Անհրաժեշտ է քննարկել յենթակառուցվածքները, ասել է նախկին համանախագահը։ Անցած ուսումնական տարում Արցախի Մայրբուհը մասնագետներ է պատրաստել բակալավրիատի 25 եւ մագիստրատուրայի 30 կրթական ծրագրերով։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Արցախի Պետական Համալսարանի ռեկտոր Արմեն Սարգսյանը 2017-2018 ուսումնական տարում կատարված աշխատանքների գործունեության վերաբերյալ բուհի խորհրդի նիստին ներկայացրած տարեկան հաշվետվության մեջ։ Նիստին ներկայ էին Արցախի պետական համալսարանի խորհրդի նախագահ պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, խորհրդի անդամներ, ուսանողներ, հյուրեր։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Համալսարանի ռեկտորի ներկայացրած հաշվետվության համաձայն 2017-18 ուսումնական տարում Արցախի Մայրբուհն իր գործունեությունը կազմակերպել եւ իրականացրել է զարգացման ռազմավարական ծրագրով նախատեսված խնդիրներին եւ նպատակներին համապատասխան։ Դրա առանցքում որպես գերխնդիր ունենալով կրթության որակի բարձրացումը համակարգի արդյունավետ գործունեությունը Չնայած արկա բազմաթիվ խնդիրներին կրթության զարգացման պետական ռազմավարության շրջանակներում համասարանը շարունակել է խթանել ուսանողների, դասախոսների մտավոր եւ անձնային ворակների զարգացումը, իր նպաստը բերելով նաեւ երկրի պաշտպանունակության, հանրության տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային կյանքի բարեկեցության բարձրացման։ Անդրադառնալով Հայաստանյան առաջատար բուհերի հետ համագործակցությանը ռեկտորը նշեց, որ այդ համագործակցության հիմնական ուղղություններից մեկը մասնագիտական կրթական ծրագրերի պարբերական թարմացումն է։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում Արցախի մայր բուհի մասնագետները պատրաստել բակալավրիատի 25 եւ մագիստրատուրայի 30 կրթական ծրագրերով 5 ֆակուլտետի եւ 20 ամբիոնի միջոցով, որտեղ դասավանդել է 186 հիմնական դասախոս, որից 14 պրոֆեսոր, 73 դոցենտ, 52 ավագ դասախոս, 33 դասախոս եւ 14 ասիստենտ։ Ինչ վերաբերում է այլ բուհերի հետ համագործակցությանը, ապա Արմեն Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ այս համատեքստում եւս զգալի աշխատանքներ են կատարվել։ Մասնավորապես համագործակցության պայմանագրեր են կնքվել Ուրալի իրավաբանական համալսարանի եւ Հունգարիայի պետական համալսարանի հետ։ Ընդհանուր առմամբ առ այսօր համալսարան նման պայմանագրեր ունի շուրջ 40 բուհերի, ու գիտական կառույցների հետ։ Հաշվետու տարում բակալավրիատի ուսանողների թիվը համալսարանում կազմել է 2259, իսկ հա մագիստրատուրայի ուսանողների թիվը 385։ Ընդհանուր առմամբ վերջին 5 տարում համալսարանում նկատվում է ուսանողների թվի նվազման միտում, այսպես 2013 թվականին ունեցած 3260 ուսանողի փոխարեն 2018 թվականին սովորում էր 2651-ը։ Նույնը նաև շրջանավարտների գծով 1010-ի փոխարեն 682։ Ինչ խոսք, որ դրա հիմնական պատճառներից մեկը համասարանի ճարտարագիտական եւ շինարարական մասնագիտությունների տեղափոխումն էր նորաստեղծ Շուշիի տեխնոլոգիական համասարան։ Անցած ուսումնական տարվա գործունեության արդյունքների ամփոփմանը հաջորդեց համասարանական կյանքի վերաբերյալ կարճամետրաժ տեսաֆիլմի ցուցադրությունը։ Այնուհետև օրակարգի համաձայն 2018 թվականի Արցախի պետական համալսարանի ֆինանսական տարվա արդյունքների մասին հնչեց համառոտ վերլուծություն հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետի ներկայացմամբ։ Վերջում խորհուրդը հաստատեց համալսարանի զարգացման 2019-2023 թվականների ռազմավարական ծրագիրը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր 2019 թվականին նախատեսվում է կիրառել Արցախի փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ջրաչափական մշտադիտարկման կենտրոնացված համակարգի ներդրման ծրագիր, որի միջոցով կիրականացվի փոքր հեկերի կողմից ջրօգտագործման ծավալների ավտոմատ հաշվառում, ապահովելով ընդհանրական կտրվածքով ջրօգտագործման ռեժիմի ծավալների հաշվառումը, հավաքագրումը եւ էլեկտրոնային եղանակով փոխանցումը։ Այս մասին ասել է բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների նախարար Ֆելիքս Գաբրելյանը, մանրամասնելով, որ ներկայումս Արցախի տարածքում գործում է 21 կառուցման եւ նախագծային փուլում է գտնվում 19 փոքր հիդրոէլեկտրակայան։ Այսօրվա դրությամբ վերին շնչուղիների սուրվարակի հիվանդությունների պատճառով հանրապետության հիվանդանոցների ստացիոնար բաժանմունքում գրանցվել է 67 հիվանդ, որից 48-ը երեխաներ են։ Այս մասին ասել է առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության պետ Օֆելիա Հարությունյանը։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ հանրապետությունում հիվանդությունների թիվը երկու անգամ աճել է։ Այն պայմանավորված է սեզոնային գրիպի եւ սուր շնչառական վարակների ներկայիս սեզոնային օրինաչափությամբ։ Ընդհանուր առմամբ վիճակը վերահսկելի է, նշել է նա։ Ֆահրադին Օբոսզոդային Ադրբեջանին հանձնել է Ռուսաստանի կողմից միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտումը։ Անդրադառնալով Թալիշ քաղաքական գործչի արտահանձմանը, ասել է պատմական գիտությունների դոկտոր Արցախի պետական համալսարանի պրոֆեսոր Վալերի Ավանեսյանը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ադրբեջանի կողմից հայտարարված միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող Թալիշական ազգային շարժման առաջնորդ Ֆահրադին Աբոսզոդան ձերբակալվել էր Ռուսաստանում անցած տարվա սեպտեմբերին։ Ադրբեջանում նրա դեմ մեղադրանքներ են առաջադրված ազգամիչյան ճշնաման քրահրելու եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության խախտման կամ սահմանադրական կարգի փոփոխման կոչերի հանգամանքներով։ Ըստ մամուլի հրապարակումների Ադրբեջանում Աբոսզոդային սպառնում է 5 տարվա ազատազրկում, բայց ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ թե Բաքու քննարկվում, ինչպես են վերաբերվում այլակարծությանը եւ իրականում ինչ է սպասում Աբոսսոդային ադրբեջանական բանտում։ Այդ արտահանձնումը Վալերի Ավանեսյանի խոսքով կատարվել է միջազգային իրավունքի ոտնահարմամբ տեղափոխել են Ադրբեջան, չնայած որ Ռուսաստանը ունի ամիջապես միջազգային իրավունքի պարտավորություն, որ չի կարելի քաղաքական գործիչներին տալ մեկ պետությանը, որտեղ իրեն սպասում է բանդ, դաժան վերաբերմունք եւ այլ եւ այլ։ Եվ դա իրենք ընդունել է մոտավորապես 2012 թվականին, այսինքն փաստորեն Ռուսաստանը իրեն պարտավորությունը խախտել է։ Բնական է, որ ստեղ կա համագործակցություն, ինչքան ես եմ պատկերացնում, հատուկ ծառայություններ Ռուսաստան եւ Ադրբեջան, Եվ այդ ծառայություններին երևի ոչ մի նշանակություն իրենց համար չունի միջազգային իրավունքը եւ բխող այդ միջազգային իրավունքից պարտավորությունները։ Եթե դիտարկենք այդ իրադարձությունը ներկայիս աշխարհակղական իրադարձությունների ֆոնին, որքանով է ձեռնտու Ռուսաստանին նման մարդուն, նման շարժման առաջնորդին հանձնել մի երկրի, ինչպիսին Ադրբեջանն է։ Ինչքան ես եմ պատկերացնում, Ռուսաստանի ոչ մի տեսակ ձեռնտու չի որովհետև չեմ կարծում, որ այդ հարցը հասել է այն մակարդակին, որ լուծել են, ասենք, երկու նախագաներ։ Կարծում եք ավելի ցածր մակարդակ։ Կարծում եմ, որ միջին մակարդակի վրա Չնայած որ մեկը, դա Ռուսաստանի ոչ մի տեսակ լավ բան չի ասում։ Եվ մեկը ասել են, որ դա պետությունն է արել Ինչ եք կարծում միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունները կարող են ինչ որ կերպ ազդել նրա հետագա ճակատագրին, թե արդեն դա տպարտված է, ասես։ Եթե դուք նույնպես հիշում եք, եղել է Ալագրամ Գմբատովը, որը ելի այդ գործիչներից մեկն է Թալիշ Մուգանյան հանրապետության, եւ իրեն ազատել են հենց միջազգային կազմակերպության ազդեցության տակ այդ դատապարտման հետո իրեն ազատել են բանդից։ Եվ ինչքան ես գիտեմ, ինքը տեղափոխվել է Եվրոպայի եւ ապրում է Եվրոպայում։ Բայց ինչ եք կարծում, Թալիշների ազգային ինքնագիտակցության մակարդակը արդյոք այդքան հասունացել է։ Նրանց այդ ձգտումները անկախանալու արդյոք այդքան լուրջ են, որ Ադրբեջանն այդպես ամեն գնով փորձում է սահմի մեջ խեղդել այդ շարժումը։ Հետաքրիր հարց, ասեմ հետեւյալը։ Մեկ տարբերակ, որ տեսակետ է, մենք ցանկանում ենք որպեսի դա լինի, որպեսի մենք լինենք անկախ։ Մյուս տարբերակը պրակտիկա, իրականություն համապատասխանում է թե ոչ։ Բնական է, այստեղ հակասությունները հակասությունները կա։ Որտեւ եթե մենք ասում ենք այս ազգը ցանկանում է լինել անկախ, ուրեմն այդ ազգի հիմնական նպատակը այդ անկախությանը գնալն Բայց ուրիշ բանա ո՞նց է այդ նպատակը իրականանում եւ ինչ պայմաններում։ Այո, բնական է Ադրբեջանի պայմաններում իրականացնել անկախություն կամ էլ ինքնավարություն ոչ մի տեսակ չի կարող իրականանալ։ Առավել եւս Ղարաբաղյան շարժումը ցույց է տվել Ադրբեջանին, որ այսպես կոչված ազգային ինքնավարությունը կարող է ունենալ ուրիշ հետևանքներ։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Բերձոր քաղաքում կայացել է բժիշկ Ազատամարտիկ Արցախի գրողների միության անդամ Արցախ Բունյաթյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված ցերեկույթ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը ներկայային հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներ, Փաշատաղի շրջվարչակազմի ղեկավար Ստեփան Սարգսյանը այլով։ Շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի վարի Չարութ Ավանեսյանը բացելով ցերեկույթը խոսքը տվեց Բերձորցի դպրոցականներին, ովքեր ներկայացրեցին Հոբելյարի կենսագրականը։ Արցախյան շարժման ակտիվ անդամներից է։ 1992 թվականի սկզբից մինչև 95 թվականի նոյեմբերը Մարտակերտի շրջանի Դաշտային հոսպիտալի վիրաբույժներից է։ Մասնակցել է մարտական բազում գործողությունների։ 1996-2008 թվականներին աշխատանքի անցավ Արցախի հանրապետության Քաշաթաղի շրջանում, ստեղծեց ուժմիավորումը եւ դարձավ գլխավոր բժիշկը։ Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար արժանացել է բազում պարգևների։ 2008 թվականին Արցախի նախագահի հրամանով արժանացել է վաստակավոր բժշկի գոչման։ 2016-ից Բերձորի պատվավոր քաղաքացի էր։ Բժշկի այրին Սոնա Հովեյանը նշեց. «Կյանքի վերջին օրերին Արցախը օրդորել է, որ մարդիկ միմյանց նկատմամբ լինեն սիրով»։ Հանդիսավոր մասից հետո կայացավ համերգ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդինյաց Լեռնանցքը փակ է կցորտիչով բեռնատարների համար եւ դժվարանցանելի մյուս ավտոմեքենաների համար։ համար Դժվարանցանելի են Սոտ Խարվաճար, Գորիս Սիսյան ավտոճանապարհները։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային ավտոդողերով։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության տեղեկության համաձայն Ստեփ Անցմիդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 4 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։